Պետական պարգևներ են շնորվել առողջապահության բնակավարի մի խումբ աշխատողների։ Կյանքից հեռացել է անվանի բժշկուհի Զոյա Թորոսյանը։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է բերքահավաքը։ Հայաստանի կառավարությունը 1.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի շինարարությանը։ Բելգիայի վարչապետը երկրի խորհրդարանում իր կառավարության անունից ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը այսօր կայացել է թիթեր նախադպրոցական խմբի հրաժեշտի ցերեկույթը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 19-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր պետական պարգևներ շնորհելու մասին։ Առողջապահության զարգացման գործումներ դրած ավանդի համար ԼՂՀ առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակբաժնի դերական ընկերության վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Սերգեյ Մոսեսյանը ապարգևատրվել է Վաչագան բարեպաշտ մեդալով, ԼՂՀ առողջապահության նախարարության Քերոլայն Քոքսյան վան վերականգնողական կենտրոն պետական ոչ արևտրային գազམ་ակերպության գործադիր տնօրեն Վարդան Թադեոսյանը երախտագիտություն մեդալով։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով առողջապահության բնակավարում ներդրած ավանդի համար ԼՂՀ առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակбаժնի դերական ընկերության ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ Ռոբերտ Ղազարյանին շնորվել է ԼՂՀ վաստակավոր բժշկի պատվավոր կոչում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը ցավակցում է հանրապետության վաստակավոր բժիշկ մանկաբարձ գինեկոլոգ Զոյա Պավելի Թորոսյանի մահվան կապակցությամբ նրա ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Անվանի բժիշկ Զոյա Թորոսյանը ծնվել է 1935 թվականին Ստեփանակերտում աշխատավորի ընտանիքում։ 1953-1959 թվականներին ուսանել է Երևանի բժշկական ինստիտուտում։ 1959 թվականից աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի մարզային հիվանդանոցում որպես շտաբ օգնության բաժանմունքի բժիշկ, իսկ 1961-67 թվականներին նույն հիվանդանոցում որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ 1996-ից 2006 թվականներին աշխատել է մանկաբարձ գինեկոլոգ հանրապետական ծնդատանը։ Բժիշկ Թորոսյանը մասնագիտական գործնեությունը մշտապես զուգակցել է ակտիվ մանկավարժական, գիտական եւ հասարակական գործնեության հետ, զբաղեցնելով մարզային Սանլուստան գլխավոր բժշկի, Կարմիր խաչի եւ Կիսալուսնի քաղաքային գազམ་ակերպության նախագահի, գիտելիք ընկերության բժշկական սեկցիայի ղեկավարի պաշտոններ, ինչպես նաեւ 20 տարուց ավել կատարել է հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգի պարտականությունները։ Անդրվել է նաև քաղաքային խորհրդի падգամավոր։ Սեփական խմբագրությամբ լույս է ընծայել բնակչության սանիտարական գիտելիքների բարելավման ուղղված բրոշյուրներ, բուկլետներ։ Զոյա Թորոսյանը 2005 թվականին արժանացել է ԼՂՀ վաստակավոր բժշկի կոչմանը, ունի բազմաթիվ պատվոգրեր։ Շնորհիվ մասնագիտական բարձր պատրաստվածության, կազմակերպչական բնադուր օժտվածության, մեծ պատասխանատվության, մարդու եւ բժշկի լավագույն հատկանիշների եւ անսպառ երանդի Զոյա Թորոսյանը մեծ անձնական ներդրում է ունեցել մանկաբարձ գինեկոլոգիական ծառայության կայացման ու զարգացման, առողջ ապրելակերպի քարոշչության, երիտասարդ կadrերի ուսուցման, հիվանդների եւ հղիների հսկողության բուժման գործում, նվաճելով ժողովրդի եւ գործընկերների ընկերների վստահությունը, սերը եւ հարգանքը։ Վաստակավոր բժշկի հասարակության կողմից սիրված մասնագետի հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր հիշողության մեջ։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները հունիսի 18-ին հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ կապված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից նախնական հավանության արժանացած ժողովրդավարական հաստատությունների գործնեությունն Ադրբեջանում զեկույցում եւ դրանից բանաձևի նախագծում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ տեղ գտած անընդունելի ձևակերպումների հետ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից նախնական հավանության արժանացած ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունն Ադրբեջանում զեկույցը եւ դրանից բանաձևի նախագիծը ներառված են վիայժողովի հունիսյան նստաշրջանի օրակարգում։ Ադրբեջանին վերաբերող բանաձևի նախագծում համազեկուցողներ Պեդրո Ագրամունտը եւ Թադեուշ Իվինսկին ոչ միայն չեն ներկայացնում Ադրբեջանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում բացահայտ հետընթացը, այլև բանաձևի առաջին իսկ բարբերությամբ անդրադառնում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այն էլ իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող եւ զուտ ադրբեջանական պետական քարոշչության հայտնի դրույթները կրկնող ձևակերպումներով։ Մենք խորապես մտահոգված ենք, որ այդօրինակ ձևակերպումների ամրագրումը ակնհայտորեն խրախուսում է Լեռնային Ղարաբաղի քտրի կարգավորման գործում միակ միջազգայինորեն ճանաչված մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա միջնորդական գործնեայության խափանման ուղղված Ադրբեջանի ջանքերը։ Ավելին, նման փաստաթղթում հակամարտության էությունը նենգափոխելու եւ միակողմանի ներկայացնելու ձգտումը ընկալվում է որպես ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում Ադրբեջանում գրանցված բազմաթիվ կոպիտ խախտումները հակամարտության արկայությամբ արդարացնելու փորձ։ Անկախ ժողովրդավարական pedagogical կառուցելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 24 տարիների փորձը լավագույն օրինակներից է ապացուցելու, որ նույնիսկ չկարգավորված հակամարտության պայմաններում հնարավոր է մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների եւ ժողովրդավարական արժեքների հաստատումը, ապահովումն ու ամրապնդումը։ Մենք Արցախի ազգային ժողովի падգամավորական խմբակցությունների ներկայացիչներս գնահատելով Եվրոպայի խորհուրդը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավական պետության եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքների տարածման առաջատար կառույց եւ համոզված լինելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եվրոպական տարածքի մաս է, որն առաջնորդվում է համաեվրոպական արժեհամակարգով, կոչ ենք անում խորհրդարանական վիայժողովի մեր հարգարժան գործընկերներին հավատարիմ մնալ Եվրոպայի խորհրդի նպատակներին ու առաքելությանը եւ չթույլատրել խեղաթյուրված ու միակողմանի ձևակերպումներով պատրաստված Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի փաստաթղթերի ընդունումը։ Առաջարկում ենք Եվրոպայի խորհրդին եւ գազམ་ակերպության տարբեր ատյաններին ուղակի համագործակցություն ծավալել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Հայտարարությունը ստորագրել են ԼՂՀ ազգային ժողովի հայրենիք, ժողովրդավարություն, դաշնակցություն, շարժում 88 եւ վերածնունդ խմբակցությունները։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացադիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Շրջանի արտավայրային գոտում եւ յուղամերձ սեփականաշնորհված ու վարձակալված տարածքներում շարունակում է գարու հունձը։ Շրջվարշակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոբյանի տեղեկության համաձայն շրջանում արկա է 3427 հեկտար ծորենի եւ 4573 հեկտար գարու ցանքատարածություններ։ Հունիսի 19-ի դորությամբ շրջանում կատարվել է 3787 հեկտար գարու հունձ, որից 339 հեկտարը գյուղամերձ ցեփականաշնորհված եւ արձակալված տարածքներում ստացվել է 10125 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 26.7 ցենտներ։ Շրջանում արկա 53 կոմբայներից հունիսի 19-ի վրա 32-ը մասնակցում է բերքահավաքի աշխատանքների։ Բերքահավաքի աշխատանքները մասնակցում է նաև բավարար քանակի տեխնիկա բերք տեղափոխելու համար։ Բաժնի վարիչը մտահոգված է, որ հրդեհների պատճառով գարու բերքի որոշակի կորուստներ կան։ Ներքաղաքի հետ մեկտեղ միջոցառումների իրականացում հացադեկային ցանքերը արդենից պաշտպանելու համար։ Ներկայությամբ հացադեկային տարածքներին կից տեղակայված են արագ արձագանքման 5 դաշտային կայաններ, որոնք հագեցած են հրշեջ մեքենաներով, գոտանով թռթուրավոր տրակտորներով, բուլդոզերներով։ Հրդեհներից պաշտպանման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր Փրկարար ծառայության հադրուտի բաժնի հադրուտի տողի ուխտաձորի առաքելի հակահրդեհային մասերի ջոկի անձնակազմերը։ Հրդեհներից պաշտպանելու միջոցառումներին արձակ արձագանքում է նաև Կովսականի եւ Մարտունու շրջանի հրշեջ խմբերը։ Ինչպես եւ սպասվում է, հոտածածկի չորացման հետ մեծացել է հրդեհների բռնկման հավանականությունը եւ շրջանի հարավային գոտում հաճախակի են բռնկվում հրդեհներ, որոնք մեծ ջանքերով մարվում են։ Հայաստանն Արցախի հետ կապող Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի Վարդենիսի հատվածի առաջին փուլի հիմնանորոգման իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պահոստային ֆոնդից 1 միլիարդ 540 միլիոն դրամ է հատկացրել տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը։ Այս մասին որոշումն ընդունվել է գործադիրի հունիսի 18-ի ստում։ Նշված գումարը կտրամադրվի Հայաստան համայնական հիմնադրամին նվիրաբերության պայմանագրի հիման վրա։ 116 կիլոմետր երկարություն ունեցող Վարդենիս Մարտակերտ երկրորդ ռազմավարական այրողու շինարարությունը Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված ռազմավարական ծրագիր է։ Ավտոճանապարհը, որի վերակառուցումը կավարտվի 2016-ի սկզբին, Հայաստանի եւ Արցախի միջև այլընտրանքային կապ կապահովի։ Այն ոչ միայն կակտիվացնի ճանապարհի երկայնքով ձգվող 22 մանր եւ մեծ համայնքների կյանքը, այլև կնպաստի երկու երկրների զբոսաշրջության եւ տնտեսության զարգացմանը։ Մայրուղու վերակառուցմանը բյուջեյով նախատեսված է հատկացնել մոտ 9 միլիարդ դրամ։ Բելգիայի վարչապետ Չարլզ Միշելը հունիսի 18-ին Բելգիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատի լիագումարնիստում կառավարության անունից ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Պատասխանելով ֆլամանդական ժողովրդական շարժման падգամ պատվավոր նախագահ падգամավոր հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի նախագծի հեղինակ Փիթեր դե Ռուվերի հարցին Բելգիայի վարչապետն այս մասին հայտարարել է. Ես կարծում եմ, որ 1915-17 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները պետք է որակվեն որպես ցեղասպանություն, եւ դա նաեւ Բելգիայի կառավարության դիրքորոշումն է։ Բելգիացի падգամավորը խնդրել է ներկայացնել Բելգիայի կառավարության դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Ֆլամանդական ազատների եւ դեմոկրատների կուսակցության անդամ Պատրիկ Դևալն իր հերթին կարևորել է ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Այսօր մենք ակնհայտորեն դեռ դժվարանում ենք սահմանել այդ փաստը։ Դա ցեղասպանություն էր եւ կարեւոր է, որ մենք այդ մասին աներկբայորեն նշենք նաեւ որպես պետություն, նշել է նա։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանյան բան համար 2 դպրոցում տեղի ունեցավ թիթեր նախադպրոցական խմբի հրաժեշտի ցերեկույթը։ Այն կազմակերպել է դասիրակչուհի Գայանե Էմիլյանը։ Ներկայային ուսուցիչներ, ծնողներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Այս անգամ օրվա հերոսները նախադպրոցական խմբի փոքրիկներն են, ովքեր հրաժեշտ են տալիս մանկապարտեզին։ Արդեն 1 տարով մեծացած փոքրիկները շատ բան են սովորել՝ եւ ոսկեղենիկի տարերը, եւ ծիածանի գույները։ Նախադպրոցական խմբի դաստիարակ Շուշանիկ Հարությունյանի խոսքով ինչ որ չափով արդեն աշակերտ են, որովհետև մեր ծրագիրը նախապատրաստ են դպրոցին, աշխատում ենք ամեն ինչ անել, նրանք նախապատրաստված են դպրոցին։ Ինչպես եք կարծում, այլ փոքրիկների հետ շատ դժվար է աշխատել եւ բազմից է խոսել այն մասին, որ ճիշտ չէ, որ նախադպրոցական խումբ կա դպրոցներում, որովհետև դեռ փոքր են լինում նրանք, այ ինչպես է հաջողվում սովորեցնել Սկզբնական շրջանում շատ բարդ էր, երեխաները պետք է նստեին, պարապմունքներ անեին, ավելի շատ պարապմունքներ, քան խաղեր, բայց գնալով, քանի որ մեր ծրագիրը նախատեսված է ամեն ինչ անել խաղի միջոցով, երեխաների մոտ հետաքրքրություն է առաջացել ու սեր դեպի մաթեմատիկան, գրաճանաչությունը։ Վստահ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչին ծանոթ են, երեխաներին մաղթում եմ հաջողություն, ուսման մեջ մեծ բարձունքների հասնեն։ Ծնողները մեծ ողջավորությամբ էին դիտում փոքրիկների ելույթները։ Սուսաննա Գրիգորյանն անկեղծանալով ասաց, որ իր փոքրիկին 5 տարեկանում երբ բերում էր կրթօջախ, մի տեսակ տարակուսում էր։ Արդյոք դժվար չէ լինի նրա համար, սակայն համոզվեց, որ 1 տարին շատ կարևոր դեր խաղաց նրա կյանքում։ Այսօր մեր երեխաները ավարտում են նախադպրոցական փուլը եւ թեվակողում են դպրոցական։ Ծնողների անունից շնորհակալական անկեղծ խոսք ենք հղում մեր դաստիարակներին, որոնք իրենց ճանադիր վերաբերմունքով կրթել, սունել եւ դաստիարակել են մեր երեխաներին։ Անչափ գոհ շնորհակալ ենք նրանցից։ Գեղեցիկ համերգային ծրագիրն էլ ապացուցեց, որ փոքրիկները կարողանում են նաեւ իրենց խոսքն ասել արվեստի աշխարհում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Իտալական Թուրինի Յուվենտուսը շարունակում է հետաքրքրվել Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով։ 26-ամյա հայ կիսապաշտպանն ու Լոնդոնի Չելսիի բրազիլացի կիսապաշտպան Օսկարը Իտալիայի չեմպիոնի գլխավոր տրանսֆերային թիրախներն են։ Թուրինյան ակումբը փնտրում է հարձակողական կիսապաշտպանի եւ մտադիր է ձերբերումը կատարել այս ամռանը։ Ավելի վաղ նշվել էր, որ Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով հետաքրքրվել հետաքրքրված է նաև իտալական Ռոման։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Նրա թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։